Я розповів усе. Усе крім зізнання Лідії. П'єр Бердікс трохи відсунув своє крісло, схрестив ноги. Виявляю, як повинна бути пригнічена родина Марла. Гадаю, він одружений, розлучений. Дітей не мав, його дружина мешкає в Ліоні з батьками. Сам він сирота. Я одержав ці відомості від комісара поліції Кретея. А ви не знаєте, чи залучили до розслідування пані Марла? Так, так. Але їй нічого не відомо. Ну, вона не бачила свого колишнього чоловіка, не листувалася з ним кілька років. Проте П'єр Маргла зовсім не таємнича особа. Всі солідні торговці поштовими марками знали його і дали про нього найпохвальніші відгуки. Я це знаю, сказав Бертрікс. Я переглянув цю частину справи. Уявіть собі, Маргла навіть публікував свої твори. Це вразило мене. Я розшукав деякі його роботи. О, це скоріше наукові книги. П'єр Бердікс звівся на ноги, дістав два томи, встромлені просто над рядом книжок на полиці, і простяг мені. Один том називався Внесок в аналіз особистості Шекспіра а другий Пушкін і критика. Як бачите, вони написані років з 10 тому. У кожному разі ці праці доводять, що наш убивця не аби хто. Але вони не говорять, у якому напрямку Марла втік. П'єр Бертикс не відповів. Я повернув йому книжки. Він поклав їх на місце. Чи давно ви мешкаєте на Тополовому острові? спитав Бартрікс, знову сідаючи. Та ні, я був демобілізований у липні, ну, але житло знайшов аж у кінці жовтня. То, можливо, ви зможете розшукати для мене деякі відомості. Я думав його цікавлять мешканці наших джунглів. Але він уточнив, треба довідатись, де вчився Маргла. П'єр Бертрікс помітив у моїх очах подив. Не думайте, що я намагаюся вас вразити, сказав він. Ви щойно говорили, куди б міг утекти Марго яким більш певним способом, ніж розрахунки місця пуску та кута пострілу, можна визначити напрям, у якому летить снаряд? А? Ну, простіше кажучи, я вірю у виховання. Отже, домовились, ви цим займетесь? Потелефонуйте, будь ласка, мені, тільки не отримаєте якісь відомості. Я йшов вулицею вже з півгодини, але ще не був певен, чи не розігрував мене цей майстер приватного розшуку. Однак відкритість його погляду, потиск руки здавалися цілком щирими. Я вирішив переконати себе, що методи П'єра Бертрікса, хоч би якими вільними вони здавалися з погляду сьогодення, мають свій сенс і зайнявся пошуком відомостей, яких від мене чекали. Мені дуже допоміг комісар Кретея, що взявся зателефонувати до колишньої дружини Маргла. Утікач вчився у єзуїтському коледжі Сент-Ігнас у Манді. Я й досі чую задоволене браво. П'єра Бертрікса, коли я приказав йому телефоном цю інформацію. А тоді він зовсім просто сказав мені, то поїдьмо до тих.